εκεί που βρίσκεται η καρδία μου, εκεί βρίσκεται και η βασιλεία μου. Διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο, ακούσαμε μάλλον, πλούσιο νέος ο οποίος ρωτάει τον Χριστό τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών. Το ίδιο θα ρωτάμε και εμείς που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Ξεκινάει ο Χριστός και του λέει όλες τις εντολέ τη Παλαιάς διαθήκη, του Παλαιού Νόμου, δείχνοντά ότι τίποτα δεν άλλαξε από αυτές, απλά προσθέθηκε η ολοκλήρωσή τη Και λέει ο νέο, μα όλα αυτά που με δεν τα κάνω, τα κάνω. Ούτε κλέβω, ούτε λέω ψέματα, θυμάω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και όντω πολύ πιθανό να ήταν έτσι. Και του λέει και ο Χριστό, αφού όλα τα κάνει, πήγαινε, πούλησε ό,τι έχει και δεν έχει, δώσε τα χρήματά σου στου φτωχού και ακολούθησέ με. Προσέξτε αυτό που του είπε. Δώσε τα χρήματά σου στους φτωχού και με. Δεν του είπε δώσε τα χρήματά σου στους φτωχού και τελείωσε αλλά και ακολούθησέ μου. Βάζει και ένα δεύτερο συνθετικό εκεί. Όταν διάβασα το Ευαγγέλιο για πρώτη φορά έλεγα πλούσιος δεν είμαι, άρα και χρήματα δεν έχω να δώσω στους τοπούς, άρα τελείωσα, θα μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί τα χρήματα που λέει ο Θεός δεν είναι τα χρήματα που εμείς νομίζουμε Γι' αυτό και ξεκίνησα αυτήν εδώ την ομιλία μου με το εκεί που βρίσκεται η καρδιά η δική μας, εκεί βρίσκεται και η βασιλεία μας. Ρωτήστε όλοι μέσα σας τον εαυτό σας. Τι είναι αυτό που σκέφτεστε περισσότερο. Τι είναι αυτό που σας έρχεται ως πρώτο και πιο βασικό στο μυαλό, μέσα στην καρδιά σας. Για άλλους είναι τα χρήματα. Για άλλους είναι τα αυτοκίνητα. Για άλλους είναι τα σπίτια. Για άλλους είναι τα παιδιά τους. Για άλλους είναι η δουλειά τους. Για καθέναν από εμάς, αν κάνουμε την ερώτησή μας χωρίς να την προετοιμάσουμε, να κοιτάξουμε μέσα στην καρδιά μας να ρωτήσουμε τι είναι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε πρώτο και το θεωρούμε πιο σημαντικό. Θα μου πείτε ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός τις περισσότερες φορές. Προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είναι ο Θεός. Αλλά κάτι άλλο σκεφτόμαστε. Πού απασχολούμε τον εαυτό μας μέσα στην ημέρα περισσότερο με τι. Ο Χριστός έρχεται να μας πει εδώ ότι αυτό που σκεφτόμαστε περισσότερο και επιθυμούμε περισσότερο είναι αυτά τα χρήματα του πλούσιου. Αυτό δηλαδή που ιεραρχικά το βάζουμε πάνω από τον Θεό, ασυνείδητα, γιατί συνειδητά δεν τολμάμε να το κάνουμε, ασυνείδητα όμως το κάνουμε. Γιατί εκεί δαπανάμε την ενέργειά μας, εκεί δαπανάμε το είναι μας, εκεί δαπανάμε το θέλω μας. Εκεί λοιπόν είναι και η καρδιά μας και αφού εκεί είναι η καρδιά μας, αυτή απασχολείται και γεμίζει όλο το χώρο μας, όλο το χώρο του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος με αυτό που επιθυμούμε, με το αντικείμενο της επιθυμίας μας. Και όταν γεμίζουμε τον εαυτό μας με ένα αντικείμενο επιθυμίας, τι κάνουμε, δεν αφήνουμε χώρο στο να μπει ο Θεός. Άρα λοιπόν ο Θεός αυτόματα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Γι' αυτό και του είπε, δεν φτάνει να πάνε να δώσεις τα χρήματά σου, δηλαδή δεν φτάνει να πάνε να πετάξεις το θέλος σου μακριά αλλά πρέπει και να με ακολουθήσεις. Δηλαδή να μου ανοίξεις χώρο για να μπορέσω να εισέλθω εγώ μέσα. Και αυτό είναι ίσως το βασικότερο και ίσως το κλειδί σε αυτή τη μυστική κλειδαρότρυπα που έρχεται να ανοίξει τη Βασιλεία των Ουρανών. Όλα όμως αυτά έχουν μία προϋπόθεση πώς ξεκίνησε αυτός ο πλούσιος νέος, είδατε λέει και νέος, ανίσκος έχει και αυτό το ρόλο του. Τι πρέπει να κάνω για να εισέλθω στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό που ρωτάω εγώ και που ρώτησε αυτός και που ρωτάμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Η ερώτηση που κάνω σε όλους και στον εαυτό μου, ποια είναι η βασιλεία των ουρανών στην οποία θέλω να εισέλθω, το έχουμε αποφασίσει όλοι μέσα στην ψυχή μας. Ξέρουμε τι ζητάμε από τον Θεό. Όταν θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία του, τι νομίζουμε ότι θέλουμε να κάνουμε. Να πάμε σε έναν ωραίο χώρο αφού φύγουμε από αυτή τη ζωή, όπου θα είναι γεμάτο με προβατάκια και πράσινο χορταράκι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάναμε εδώ, αλλά χωρίς να δουλεύουμε και άρα να ξεκουραζόμαστε όλη τη μέρα. Μα δεν είναι αυτό η βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν και η όλη συζήτηση ξεκίνησε από το αυτό το βασικό τι πρέπει να κάνω για να πω στη βασιλεία. Η βασιλεία όμως των ουρανών είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Όταν ζητάμε να πάμε στη βασιλεία των ουρανών, ζητάμε να πάμε να γίνουμε ένα μαζί Του. Και τι σημαίνει να πάω να γίνω ένα μαζί Του, να παραχωρήσω τον χώρο μου στον χώρο του και να παραχωρήσει αυτό τον χώρο του σε εμάς. Τα σάεκ των σών προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Μία κοινή πορεία η οποία όμως έχει ανταποδοτικότητα. Κινούμαστε εμείς προς Αυτόν, κινείται Αυτός προς εμάς ώστε να έρθουμε και να γίνουμε ένα. Με απλά λόγια, βάζουμε τον Θεό ως πρώτο στη ζωή μας γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι να είναι αυτός ο πρώτος στη ζωή μας. Τώρα το τι σημαίνει αυτό για τον καθένα από εμάς είναι μεγάλη συζήτηση. Γιατί συνήθως όταν ξεκινάμε τη σχέση μας με τον Θεό, η σχέση μας είναι δούνε και λαβήν, δώσου μου για να σου δώσω. Σε θέλω για να με θέλεις. Έρχομαι στην Εκκλησία γιατί περιμένω κάτι από εσένα. Προστάτεψέ με είναι το πρώτο στάδιο και όλοι ξεκινάμε έτσι. Δεν νομίζω ο άνθρωπο να ξεκινάει με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Σπάνιε οι περιπτώσει. Αυτό όμω είναι το πολύ βασικό στάδιο. Είναι από την αλφάβητο που οδηγεί προ τον ουρανό το γράμμα Α. Υπάρχουν όμω πολλά περισσότερα γράμματα. Και προχωρώντα, βλέπουμε σιγά σιγά ότι δεν μα ενδιαφέρει τίποτα από αυτά τα οποία βιώνουμε εδώ αλλά το σημαντικότερο πρόσωπο και ο σκοπός της ζωής μας είναι ο Χριστός. Και κλείνοντας, αυτό είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Η Βασιλεία των Ουρανών που ζητάμε όλοι μας είναι ο στόχος μας, είναι ο σκοπός της ζωής μας. Η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας είναι όντως ο στόχος μας. Η Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή ο Χριστός, είναι όντως αυτό που θέλουμε από τη ζωή μας ή απλά ο Χριστός είναι ένα ακόμα κάτι μέσα στη ζωή μας το οποίο μας βοηθάει να συνεχίζουμε την πορεία της ζωής μας χωρίς προβλήματα και εν ειρήνη ανθρώπινη όπως ειρήνη. The rich person, the rich young man that went close to Jesus and asking, how can I enter into the kingdom of heaven? Ask this question having in mind that the most important thing for him was the kingdom of heaven. And Jesus answered to him in the way that the Old Testament says Do not say lies, honor your father and your mother, and all these things that we have learned from the law of the Moses. When this young man replies that I am doing all these kind of things in my life, then Jesus tells him, if you do them, then you miss one very important thing. Sell everything you have, give all the money to the poor, and follow me. Please pay attention to the logic of consequence of Jesus. Sell everything you have, give your money to the poor, and follow me. He doesn't say sell everything and that's it, and follow me. What does it mean to be rich? Because we think that, okay, we are not rich, or we don't have a lot of money, so I'm already saved. I don't need to give anything to the poor. Or I have to give little to the poor. Richness doesn't go along with money. In another point in the gospel, it says, wherever, wherever your heart is, this is where your kingdom is. What does that mean? Whatever we place in our existence as more important than Jesus Himself, than God Himself, then this is where our heart belongs to. And ask yourself very truthfully and try to give a sincere answer. Where is your heart? Meaning, what do you long for? Is it God? Is it the life here? Is it money? Is it pleasure? Is it a house? Is it your children, your wife, your fiance, somebody else? Whatever or whoever we place above God has been more important than Him, than the kingdom of heaven is this what we place as more important in our life? So, this is why the gospel begins in this way enter into the kingdom of heaven. But what is the kingdom of heaven? The kingdom of heaven is Jesus Himself. And in order to accept Him as the most important wish in our life, then we need to make space inside. This is why he tells to this rich young man sell everything that you have. Why? Because by selling everything that he has, meaning all the things that he longed for, he makes space inside him. And this space comes to be filled in with the presence of God. We cannot feel God in our life course, we don't have space for Him inside us. But you tell me, yes, Father, but I come on Sundays to the church. Or I come for confession. Or I take the Holy Communion. And I agree. But the question that you need to answer is even if you do all these things, is He still the most important person, the most valuable treasure in your life? Or is he just another addition in our everyday life which is needed so that we can be psychologically calm, that we have peace, earthly peace in our life, that we feel that we are protected and that we can move on in our life. And remember how the gospel finishes. You see, after this, this discussion that he had with the young person, then the disciples wondered themselves if he cannot be saved who is rich, then how are we going to be saved? How is it possible to be saved? Why do they make this question? Because what I told you to do, meaning making space, placing God as the most important treasure in your life, it's nothing that you can do by forcing yourself in a human way. It's not a matter of convincing ourselves if he is or he is not. It doesn't mean that because I told you today that you're going to go out of, this, of the church and you're going to say to yourself, yes, he is the most important or he should be the most important person in my life, so I go to that direction. It doesn't work this way. Because the next moment you will see something in front of you and your heart will be filled with it. What I told you is a gift. This is why Jesus, in the end of the Gospel, answers and he says, Whatever is impossible for humans to do, it is possible for God. If what I have told you does not become the point, the theme, the object of your prayer, if you don't ask God to give it to you as a gift, you will never get it. And you know why? Because if you would get it on your own, then something else would arise pride, and then you would lose everything. God bless us.